sa idalong sang isa ka ordinaryong na bali sa isa ka ordinaryong na kasilingan, apat kahamtong ang nakakita sa medal sekreto sa pinakamagubot na martial arts sa tanan na tiyon. Karon ang mega langharon na ninja na gagamit sang ina mega gahong sa pejipatit amay sa dakong na kalatan. Maayo pareho sang dako hindi maayo. Ha! Bisan pa, Fruit Ninja, Frenzy Force,